თავი 26. და როდესაც დაასრულა იესომ ეს სიტყვები, თავის მოწაფეებს უთხრა: თქვენ იცით, რომ ორი დღის შემდეგ იქნება პასექი და ზეკაცისა მიეცემა ჯვარზე საცმელად. მაშინ შეიკრიბნენ მღდელმთავარნი, ციგნობარნი და ხალხის უხუცესნი კაიაფად წოდებული მღდელმთავრის კარზე. და მოითად პირეს, მზაკრობით შეეპყროთ ესო და მოეკლათ იგი. მაგრამ ამბობდნენ, ხოლო დარა დღესასწაულზე, რათა ხალხი არ ამბოხდესო. ხოლო როცა ბეთანიაში იყო ესო, სიმონ კეთროვანის სახლში. მიუახლოვდა ერთი ქალი, ალებასტრის ჭურჭლით რომ მოჰქონდა ძვირფასი ნელსაცხებელი და თავზე დაასხა ინახად მჯდომს. ეს რომ დაინახეს, მისი მოწაფეები განრისხდნენ და თქვეს, რა საჭიროა ასეთი ფლანგვა? ვინაიდან შეიძლებოდა დიდ ფასად გაგვეყიდა ნელსაცხებელი და გლახაკთათვის მიგვეცა ფული. მაგრამ ესო მიუხვდა და უთხრა მათ, რა სერჩით ამ ქალს. მაგან ხომ კეთილი საქმე მიყო. ვინაიდან გლახაკნი ყოველთვის გვერდით აკყავთ, მე კი ყოველთვის როდი გეყოლებით. ნელსაცხებელი რომ მცხოტანზე, ამით დასამარხად გამამზადა. ჭეშმარიტად გეუბნებით თქვენ, თელს ქვეყანაზე, სადაც იქადაგება ეს სახარება, ყველგან ითქმება მისი საქმე მისავე მოსაგონებლად. მაშინ წავიდა ერთი თორმეტთაგანი, იუდა ისკარიოტელად წოდებული, მღვდელმთავრებთან. და უთხრა მათ, რის მოცემას ინებებთ ჩემთვის, თუ კი მას მოგცემთ. ხოლო მათ მიუწონეს 30 ვერცხლი. და მას მერე ეძებდა ხელსაყრელ დროს, რათა მათთვის მიეცა იგი. ხოლო უფუარობის პირველ დღეს მივიდნენ მოწაფეები იესოსთან და უთხრეს: "სადგნებავს, რომ მოგიმზადოთ საჭმელად პასექი?" მან კითხვა: "წადით ქალაქში ამადა ამ კაცთან და უთხარით: მოცხვარი ამბობს: მოაწია ჩემ მადრომ, შენთან ყოფ პასექს ჩემს მოწაფეებთან ერთად." მოწაფეები ისე მოიქცნენ, როგორც უბრძანა იესომ და მოუმზადეს პასექი. და მწუხრის ჟამს ინახათ დაჭდა 12 მოწაფესთან ერთად. ხოლო როცა ჭამდნენ ისინი, თქვა: "ჭეშმარიტად გეუბნებით, ერთი თქვენგანი გამცემს მე." ისინი დიდად დამწუხრდნენ და ყველა მცალ-ცალკე დაუწყო კითხვა: "მე ხომ არა, უფალო?" ხოლო მან პასუხა თქვა: "ვინც ჩემთან ერთად ჩაყობს ხელს ჯამში, ის გამცემს მე." და მართლაც, მიდის ძე კაცისა, როგორც დაიწერა მისთვის. მაგრამ ვაი იმ კაცს, ვის მიერაც გაიცემა ძე კაცისა. ერჩია, სულაც არ შობილიყო ის კაცი. მაშინ იუდამ მისმა გამცემმა თქვა: მე ხომ არა ვარ რაბი? უთხრა მას: შენს თქვი. და როცა ჭამდნენ ისინი, აიღო პური იესომ და აკურთხა: გატეხა, მისცა მოწაფეებს და უთხრა: მიიღეთ, ჭამეთ, ეს არის ჩემი ხორცი. აიღო სასმისი და აკურთხა: მისცა მათ და თქვა: ამით სვით ყველამ. ეს არის ჩემი სისხლი ახალი აღთქმისა, მრავალთათვის დათხეული ცოდვათა მისატევებლად. ხოლო მე გეუბნებით თქვენ, აღარ ავსვა მამიერიდან ვაზის ამ ნაყოფისაგან, ვიდრე იმ დღემდე, როცა თქვენთან ერთად შევსვამ ახალს мама ჩემის სასუფეველში. იგალობეს და გავიდნენ ზეთის ხილის მთაზე. მაშინ უთხრა მათ იესომ, თქვენ ყველანი შეცდებით ამ აღამ ჩემს გამო. ვინაიდან დაწერილია. დავცემ მწყემს და განიბნევიან ფარის ცხრები. ხოლო ჩემი აღდგომის შემდეგ წინ წაგიცხვებით გალილეისკენ. მიუგო პეტრემ და უთხრა მას: "ყველა რომ შეცდეს შენს გამო, მე არასოდეს შევწდები. უთხრა იესომ: "ჭეშმარიტად გეუბნები შენ, ამაღამ მამლის ყივილამდე სამჯერ ვარ მყოფ მე." მიუგო მას პეტრემ: "შენთან ერთადაც რომ მიწიოს სიკვდილმა, არასოდეს ვარ მყოფ შენ." და ასევე ამბობდა ყველა მოწაფე. მაშინ იესო მათთან ერთად მივიდა იმ ადგილას, რომელსაც ჰქვია გეთსემანე და უთხრა მათ: "მანდის ხედით, ვიდრე მივალდა ვილოცები იქ." თან წაიყვანა პეტრე და ზებედეს ორიძე და იწყო მწუხარება და ურვა. მაშინ უთხრა მათ იესომ: "წუხარია ჩემი სული, ვიდრე სიკვდილამდე. იყავით აქ და იფხიზლეთ ჩემთან ერთად." ცოტაზე გაშორდა მათ, პირქვე დაემხო ლოცულობდა და ამბობდა: "მამაო ჩემო, თუ კი შესაძლოა, ამწდეს ეს სასმისი. თუმცა არა როგორც მემნებავს, არამედ როგორც შენ." მივიდა თავის მოწაფეებთან და მძინარენი ხპოვა ისინი და უთხრა პეტრეს: "ასე, ერთ საათსაც ვერ შესძელით გეფხიზლად ჩემთან ერთად. იფხიზლეთ და ილოცეთ, რათა არ შეხვიდეთ საცდუნებელში." სული მხნეა, მაგრამ ხორცია უძლური. მეორედაც გაშორდა მათ, ლოცულობდა და ამბობდა: "მამაო ჩემო, თუ კი შეუძლებელია ამწდეს ეს სასმისი, რათა არ შევსვა იგი, დე იყოს ნება შენი." მივიდა და კლავ მძინარენი ჰპოვა ისინი, რადგან თვალები დამძიმებოდათ. მიატოვა ისინი, მესამედაც გაშორდა მათ და კლავ იგივე სიტყვები წარმოთქვა. მერე მივიდა მოწაფეებთან და უთხრა მათ: "კლავინდებურად ძინავთ და განისვენებთ" აჰა, მოაწიათ რომ და ძე კაცისა მიეცემა ცოდვილთა ხელში. ადექით, წავიდეთ. აჰა, მოგვიახლოვდა ჩემი გამცემი. სიტყვა არ დაესრულებინა, რომ აჰა, იუდა 1:12-თაგანი მოვიდა და მასთან ერთად გიძალი ხალხი מחვილებითა და წათებით, მღდელმთავართა და ხალხის უხუცესთაგან. ხოლო მის გამცემს ნიშანი მიეცა მათთვის და ეთქვა: ვისაც მე ვეამბორები, ის არის შეიპყარით იგი. სწრაფ მიახლა იესოს და უთხრა: "გიხაროდეს, რაბი?" და ამბორა: "ხოლო იესო მუთხრა მას: "მოყვასო, ქრისტვის მოსულ ხარ." მაშინ მისწვიდნენ ხელის ტაცეს იესოს და შეიპყრეს იგი. და აჰა, იესოს ერთმა თანამდგომმა ხელი გაიწოდა, მახვილი იშიშვლა და ჰკრამღდელმთავრის მონას და ყური ჩამოათალა. მაშინ იესო მუთხრა მას: ჩააგე მახვილი ქარქაში, რადგანაც ყველა, ვინც აიღებს მახვილს, მახვილითვე დაიღუპება. ან იქნებ დგონია, რომ არ შემიძლია შევევედრო მამას ჩემსას და წარმომიდგენს ანგელოზთა 12 ლეგიონს და უფრო მეცაც. როგორ ხახსრულდება წერილი, რომ ასე უნდა მოხდეს? მაშინ ესო მუთხრა ხალხს, როგორც ავაზაკს, მახვილებითა და წათებით მომიხტით შესაფრობად. ხენია და ტაძარში მჯდომი გასწავლიდით და არ შეგიპყრივართ მე. ყოველივე ეს იქმნა, რათა ახსრულდეს დაწერილი წინასწარმეტყველთა მიერ. მაშინ ყველა მოწაფემ მიატოვა ის და გაიქცა. ხოლო მათ შეიპყრეს ესო და მიიყვანეს იგი კაიაფა მღვდელმთავრისას, სადაც შეკრებილიყვნენ მწიგნობარნი და უხუცესნი. პეტრე კი მღვდელმთავრის ეზომდე შორიახლო მისდევდა მას. შევიდა შიგნით და მსახურებთან დაჯდა, რათა ეხილა დასასრული. ხოლო მღდელმთავარნი, უხუცესნი და მთელი სინედრიონიც რომ მოწმობას ეძებდნენ იესოს წინააღმდეგ, რათა მოეკლათ იგი. მაგრამ ვერი პოვეს, თუმცა ბევრი ცრუმოწმე იყო მოსული. ბოლოს მოვიდა ორი ცრუმოწმე, რომლებმაც თქვეს, ეს ამბობდა, შემიძლია დავანგრიო ღმრთის ტაძარი და სამ დღეში კვლავ ავაშენოო. მაშინ წამოდგა მღდელმთავარი და უთხრა მას: "რატომ არაფერს იტყვი იმის პასუხად, რასაც ესენი მოწმობენ შენს წინააღმდეგ?" მაგრამ იესოდ უნდა და მღდელმთავარმა უთხრა მას: "გაფიცებ ცოცხალ ღმერთს, გვითხარი, შენ ხარ თუ არა ქრისტე, ძეღმრთისა?" უთხრა იესომ: "შენს თქვი. მე კი ამასაც გეტყვით. ამიერიდან მალე იხილავ ძეს კაცისას" ჯდომარეს ძალის მარჯვნივ და მომავალს ზეცის ხრუბლებით. მაშინ მღდელმთავარმა შემოიხია სამოსი და თქვა: "მან ღმერთი ხმო, მაშ რაღად გვინდა მოწმენი? ხომ მოისმინეთ ღთის გმობა მისი? რა სიტყვით? ხოლო მათ პასუხად თქვეს: "სიკვდილის ღირსია." მაშინ სახეში დაუწყეს ფურთხება და ცემა, სხვები კი სილას აწნავდნენ და ეუბნებოდნენ: "გვიწინასწარმეტყველე, ქრისტე, ვინ დაგარტყა შენ? პეტრე კი გარეთ იჯდა ეზოში. მიადგა ერთი მხევალი და უთხრა: შენ ხომ იესო გალილეველთან იყავი? ხოლო მან ყოველას წინაშე უარყო და თქვა: არ ვიცი, რას ამბობ. და როცა ჭიშკარში გამოდიოდა, მეორე მხევალმა დაინახა და იქვე მდგომ თუთხრა: ესეც იესო ნაზორეველთან იყო. ისევ უარყო პეტრემ ფიცით: არ ვიცნობ იმ კაცსო? ცოტა ხნის შემდეგ იქ მდგომნიც მივიდნენ და უთხრეს პეტრეს ჭეშმარიტად შენც ერთი მათთაგანი ხარ რადგანაც შენივე კილო გამხილებს მაშინ ის მოჰყვა წყევლას და ფიცს რომ არ იცნობს იმ კაცს და სწორედ ამ დროს იყივლა მამალმა გაახსენდა პეტრეს იესოს ნათქვამი მამლის ყივილამდე სამჯერ ვარ მყოფო გამოვიდა გარეთ და მწარე დადირდა